Він довго молився того вечора перед іконостасом, який сам зробив. Летіла в небо з чистих юних вуст щира молитва. А в іншому кінці України теж линула глибока подячна молитва. Молився отець Василій. Назавтра вирушав до Києва. Тої ночі він так і не заснув у своїй убогій хатинці, схожій на келію. Потріскували дрова в плиті, а під ранок вичахли і вихолола хатина. Отець Василій не відчував ні холоду, ні втоми, ні бажання виспатися. Очі його палали, лице було одухотвореним. Ангели схилялися над ним прикривали поцивілу голову, прикривали хатину, церквицю, невеличке село. Коли ж отець рушив до Києва, білі охоронці невідступно летіли за ним у зранене місто Божого натхнення і надії, несли його на своїх крилах. Олена їхала до Москви. Поїзд минув знайомі краєвиди передмістя і невдовзі зупинився. На вокзалі стояв клекіт, як у вулику, її штовхали зі всіх боків, але вона почувала лише насолоду. В натовпі підзаряджалася енергією. Бліді вицвілі щоки порожевіли, шкіра розрівнялася, очі випромінювали втіху і блакитнавий спокій пройшла повз ряди торгуючих. Дамочка, купіть у мене домашню ковбаску, свіжісінька, то вчора ділала. На неї благально дивилися карі українські очі, а на кругловидому смаглявому обличчі завмерли дві ямочки. Чи ось і сальчі сончик, як линочок лежить. Мертвячини не їм кинула знехотя Олена. Чого ж це воно, мертвячина? зобиджено мовила молодиця. Це ж свининка. Хіба ж я її з мерців зробила? Що ви, жіночко, таке кажете? Своїм трудом пристаралася. Олена лише махнула рукою. Натовп виніс її на широку площу, їхала на знайому вулицю в таксі. Центр поселився в старому, ошатному будинку, почувала себе над натовпом, називала людей вівцями, з якими вона може поводитись, як їй заманеться. Якщо вони тихо собі скубуть травичку і тримаються отари і слухають пастуха, вона поблажлива і навіть лагідна. Але коли вони посміють відбитися од неї чи завдати пастухові чи їй якоїсь кривди, нехай начуваються, як он той художник. Олена примружила оченята. З них вилетіло дві смолянисті блискавки і впали за кілька метрів. Тої ж хвилі почула гучний удар, скрегіт гальм, дзенькіт скла. Дві машини врізалися одна в одну. Вона лише усміхнулася і знову поринула у свої думки. Думала про немудрого художника. Разом робили одну добру справу. Дещо йому повідала, але ні на крок не впустила у вузькі і супертаємничі лабіринти своїх діянь. Він дивився на неї захопленими, зеленющими очиськами і все повторяв чарівниця, характерниця. А потім його неначе вкусила якась муха, дивився на неї ненависно, зневажливо. Ти кедебістка відьма, кричав несамовито, ти зомбуєш людей, а я, негідник, з тобою зв'язався, гадав, допоможемо Україні. Я працюю на людей четвертої раси, людей нової свідомості, серед яких не буде ось таких, як ти, відказала гордо і пішла. А потім таки виловила його. Він про це не знає. Таких у центрі називають зайвими людьми, тими, що заважають появі нової раси. Таксі зупинилося. Олена вийшла і набрала код. Ручка дверей повернулася, вони відчинилися і знову щільно зачинилися. Її провели похмурі старечі очі істоти невизначеної статі. Обмацали, пізнали. Про тайне, що відбувалося за цими стінами, знали лише ті, хто мав на це право. Все тут було засекречене, починаючи від стін і закінчуючи покрівлею. Хоча володіння мали неосяжні. У цьому будинку ніхто ніколи не спав. Високі вікна були завішені темними, важкими шторами. В коридорах і залах стояли ефемерні фігури ідолів з глини дерева, металу, бронзи і мармуру. Вони були смішні, потворні і відразливі, з рогами, багатоголові, з вогняними очиськами, довгими язиками. Публіка теж вешталася тут екзотична. Бородаті чоловіки світили лисинами і майоріли густими довгими чубами напівголі жінки диміли цигарками. У коридорах стояв чад. То був невеличкий Вавилон, де чинилися усі мерзоти світу, де розпуста, пиятика, наркоманія, відвертий сатанізм іменувалося земним життям радощами плоті, яку вони зневажали і називали тимчасовим інструментом вмістилищем духу і душі. Тут горіли свічки, звучала музика, здебільшого індійська. Володарі цього закладу цмулили каву, коньяк, дорогі вина, медитували і вільно вступали в контакт з братами по розуму брали від них поради, вказівки і чітко виконували накази. На столах стояли тарелі з яблуками, апельсинами, бананами, виноградом, стояли графини із соками. Усе мало нагадувати едем, по якому ходять напівголі Адами та Єви. Навіть он те символічне дерево посеред зали, що імітувало заборонене древо пізнання. На ньому висело символічне велетенське яблуко. Олена теж переодяглася в тонкий прозорий балахон, під яким цнотливо світилося бікіні і бюзгалтер, що прикривав чари дівчинки підлітка. На неї не звернули уваги кожен був заглиблений у себе, у свій таємничий, неосяжний світ, що вростав у космос, де владарював князь світу. Всі чекали мага, сиділи в просторі залі на килимі, що імітував едемську зелень, хто лежав, хто медитував. Він з'явився несподівано, злетів із стелі. Дехто аж зойкнув від захвату. Маг опустився посеред зали. Це був невисокий худий чоловічок з великими залисинами і віхтиком волосся, зібраний у хвостик. Обличчя мав неповторне. Чорнющі брови зрослися на перенісі. Ніс гачкуватий, губи тонкі, міцно стиснуті руки довгі, з великими кистями, які він завжди ховав у рукавиці. У нього, здавалося, були не очі, а два палагкі сигнали, що блимали то червоним, то зеленим, то оранжевим світлом, а то й взагалі метали палючі блискавки. Він привітався зі всіма мовчазним кивком голови і опустився на підлогу схрестив ноги, руки поклав на худі коліна. Всі завмерли у тих же позах. Почалося загальне медитування, монотонне повторювання звуків. Я слышу вас, неначе в забутті промовив мах. Да, да, общині. нашему великому братству, у истоков которого вы стояли, угрожает полный распад. Но мы все делаем, чтобы этого не случилось. Работают лучшие из лучших. Силы берем от вас и от любимой Алабмаш. Мах помовчав, щось наслухав, помахуючи головою. Нарешті знову прорізався його голос. Какое будет веление космоса? Беречь общину? Наши святыни? Красный цвет, звезду, мавзолей? Сегодня всем посетить его? Він похитувався, як у глибокому сні А тоді різко підхопився, обвів усіх гарячим поглядом і сказав: Я был на великом контакте. Мах мов би, сипанув не словами, а пучками стрел. Наши космические учителя, недовольны нами, называют бездельниками, беспокоятся, что рушится община. Как так получилось, что в Малороссии проголосовали за суверенитет 92%? Він зупинив на Олені очі блискавки. Вони пропікали її наскрізь. Да у вас же десятки там работали. Как же вы работали? Не покладая рук. Оленин голос нагадав кумариний писк. Я лично охватила все регионы, но мне мешали, и я это чувствовала. Шли очень сильные потоки, которые уничтожали мои и моих людей. Есть очень сильный молитвенник, который держит всю Украину. «Нет такой», — сбесился Мах. «Запомни, Елена, Названия Украина нет, есть Малороссия. Окраина Великого Российского государства, провинция Великой России, земля дешевых рабов, дураков, которых идут сигналы из космоса, надо уничтожить. Ибо это Кравчукчик. Прокотився смішок, який мах зупинив владним жестом а этого святого немедленно убери. Тебе надо объяснять, как это делается. Ты же сильный биоэнергетик. Не знаешь, как делаются инфаркты?» Вин засмеялся. «И держи Верховный Совет. Там такой податливый человеческий материал. Мы же отобрали туда почти все нужное. Там, как в преисподней». Маг видавив скупу посмішку. Вона нагадала Оска. Нам одно удовольствие работать там. Я иногда туда залетаю. Оттуда можно выйти на самые большие контакты. Даже слышу голос повелителя. Прокотився захват, схожий на стогин. Мне тяжело днем работать. Я привыкла только ночью. Днем сила не та, відказала Олена. Надо заставить хохлов заседать ночью, почула скола. Если бы я мог, я би заставив, Магне доказав. Очі його зблиснули палахким вогнем, губи звело, як від різкого приступу болю. Омерзительный народ, омерзительный его язык, его песни. Это вообще не народ. Він гідливо скривився. Не бери, Елена, все на себя. У тебя же куча помощников. Смотри, как хорошо работает Леонид. Ты же посвященная. У тебя не должно быть больших проколов. Ты же член Великого братства. Він виголосив тебе збарно, але патетично.